Josu Erremundiki, egun hon? Egun hon. zira, nola zira besta horiek, hor, bigarrengo eguna dugu, ostira Bai, momentuz, uh, eh, mintzo gain momentuan uh, garbiki hasi dira, eta bada, ibili da jende, jende handena bat, baina alere uh, eh, kopuru honetan, uh, bai honan ibiltzen alda, Uh, biziki goxoki karriketan, giro ona bada alde guzietan, eta beraz, janezake ongi hasi direla. Mm, irikitze tenorea urten aldatu da, eraz eh, badakigu, atxaldeko bostetan izan da, arratxeko amartan izan beharrean, e, eh, Eusapesa entzun dugu erraiten ere konten dela aldaketa horrekin, zuk nola bizitzen duzu aldaketa hori, untxa, irutza Bai, e, nire ustez, bon, azteko beharrezkoa, beharrezkoa zen, hainbat neurri hartu dira Uh, besteak pixka bat poliki aldatzeko, uh, jaz iritsi ginelako iristen algiren ginen uhujunerat eta eh, gure kapazitateetarat eh, eta beraz hainbat neugri hartu dira festak eh, hori uh, saiesteko eta hori bestak aintzinatzea biziki ongi atera da uh, irekiera garbi bat izan da mm. bostetan e, e, egun, uh, egun argiz giro honean jendea bildu da halere baina uh, hor ziren eh, azpian, eh, balkoiaren azpian eh, zirenek erran dute gosoki ibiltzen altzela eta eroso zela hor zaitea tenore horretan. Erra nahi du atxekiko dela tenore hori ondo kurtetan ere? Suposatzen dut, nien naiz besta batzordean, baina suposatzen dut hori ala proposatua izanen dela. beden ez dela gehiago gauean eginen eta mm. egunazko eredu hori ontzat emanen dela. Mm. Justuki erran diguzu ez zirela besta bat zorden, ere galdetu behar dizugu aurten e, bueno, beste inguruan sortu den kolektibori 2008 kolektibo eta herriko etxen arteko harremanak e, onak izan direla erran digute, e, urraz bat eman dela aitzinira baita ere, hor badela elkarlan bat? Bai, e, Iazko beste ondotik gauzapezak nahi izan zuen, lehenik denbora pixka bat hartu gauzak, gauza guziak pausatzeko eta bilan bat egiteko eh, bestaren eragile guzien artean. Orduan, aipatzen duzu eh, kolektibo hori, kolektibo horrek parte hartu du eh, gogo eta hortan eta proaktiboa izan da biziki proposamenetan. Eta lan, lan interesgarria eramana izan da erriko etxearen eta eta kolektibo horren artean. Eh, ikusteko nola, eh, nola moldatzen altziren uh, eh, festa horiek, beren uh, galdu gabe, zenta bazen are eta hori agertu da uh, ez da baida desberdinetan atxikimendu bat, bestak, besten sen edo hmm. izate horren inguruan, eta nola egin besta eredua uh, aldatzeko sen, hori galdu gabe. Eta beraz biziki molde uh, eraikigarrian eramanak izan dira kolektibo horrekiko lanak, eta eta beraz hainbat eh, hainbat aldaketa kontuan hartuan hartuak izan dira. Gero izan da izan dira ere beste eh, beste eragile batzuk eta hori ere azpimarratzekoa da. Eh, ni auzo kontseilua ez arduratzen ez, auzo kontseiluak ere Baionako lau auzo kontseiluak batuak izan dira gai horren inguruan, besten bilana egiteko eta ikusteko Eh, erritarren aldetik ere mm. eh, nola eh, ze igurik apentzen beste buruz eta gero ala beste hainbat kolektiborekin uh, komertxantekin, profesionalekin eta hori eramana izan da poliki-poliki urte guzian zehar lan hori Eh, eta eta horren eh, emaitza da eh, orain diren aldaketa horiek eta aipatu dugun bat da besten, besten tenoria aintzinatzea. Pentsatzen dut, iasko erailketa horrek ere hainiz markatu duela, hainbat talde, hainbat kolektibo, hainbat jendarteren aitzinean, zuk e, eh, mintzatzen direne, besteekin, zer erraiten dute iasko ikusita? Zer beharko litzateke egin gehiago, zer egin behar da, olako gauzak, alde neurrian saiesteko. Hori hori zai... saieste zina dira. Hori ez da egaten al. Uh, Baina hartzen dira eh, neurri batzuk eta kontzientizazio eta prebentzio, prebentzio lana eh, bada pista bat lantzen ari dena eta, eta beste hauentzat uh, landu dena baina neten gabe eh, aldatu eta eta hobetu eta moldatu behar dena. Mm mezu, komunikazio mezuak, uh, eh, kampainak eta eta gero uh, karrikan iten diren uh, prebentzio lan horiek ibilaldi batzuk antolatuak dira. Eta gero segurtasun, uh, segurtasun indarren presentzia ere, badira, badira segurtasun indar publikoak, eta badira ere erriko etxeak hartzen dituen uh, uh, zerbitzu pribatuak. Segurtasuna da, Bizkaz baionako bestetako pundu importante bat, zozainitz ere ematen da segurtasunerako, hori pixkat, nola ezinbestekotza jotzen behar dugu, milioi bat jende etortzen direnean horako hiri batera? Bai, bada jende kopurua, biztan da, uh, bestak antolatzen direlarik, behar da, Eh, behar da bermatu segurtasuna, hau du eh, ardura penala, uh, ez da, e, ez du berak dena kontrolatzen da, besta da antol, giza antolakuntza bat, baina ororen buru hau dagokio ardura hori. Hmm. Eta beraz, segurtasun uh, neurriak hartu behar dira, bai polizia mailan, baina baita ere osasun mailan, baita ere uh, agresio sexista mailan, Eta beraz, eh, beraz hori ezin bestekoa da olako bestetan. Meinen bestalde, 2000 izan ziren frantzian atentatuak, eta horrek ere behartzen gaitu eh, alako ekitaldi bat baimendua izaiteko, izaitea eh, hainbat segurtasun hmm. indar, eta hori pagatzea. Eta estatuak orain pagarazten ditu lan, lan horiek, eta horregatik ere behar izan zen berrikusi beste modelo ekonomikoa eta mm. ala nola pasaren gaiarekin eta gaia hori da pasaren gaia ja barneratua den gai bada ze polemika initz sortzen du beti Bai, uste dut, hasieran sortu zuela polemika, orain gerot, gerota, gerota gutiago, eta bereziki eh, egin ditugulaik kontsultak izan ziren proposamen batzuk gauzo kontsailuena galdetzen zutena eh, pasaren presioa askoz gehiago emendatzea eta egunero jartzea. Bon, mm. ez da elkarrizketa bat izan zen uh, kolektibo horrekin esplikatzeko bon, importantea iduritzen zitzaigula, adibes osteguna, horren eguna doainik izaitea eta prezioa presioa ere onargarria izaitea, baina horrek erakusten du, alere barneratua dela gai hori uh, bai honan eta eta gaur egun zer nahi gisa ez dugu auturik zenta bestek badute bestak fin, badute prezioak bestek mm. eta bereziki segurtasun neurri horiek eragindakoak eta horiek berdira dira finantzatu eta hori da bide bakarra momentuz mm. finantzatzeko. Beti eh, eztabaida da baita ere e, eh, baiona bestetan gertatzen diren eh, eraso emazten kontrako eraso bar da adibidez maina gunearen bisitan izan da prefeta eta hor beskat e, zen dolako dispositua den plantan da. Eta hor, Andre Diarte, beraz, e, eh, aterbiakoak errandauku, eldu urtutik iti, aitzinetik eiek ez dutela gehiago lan hori eginen, sobera pisu baitzaie, eta herriko etxearen e, engaiamendu handiagoa galde egiten diela, piskat, antolatzeko, eta orden gune horren inguruko dispositiboak antolatzeko. Nola ikusten duzuzuk gai hori, behar da gehiago sakundu, behar da oraindik ere lan gehiagoekin egin, puntu more horiek sortzeko irian zehar? dena den gai horren inguruan beti, eh, e, beti behar da landu eta eta ez da sekulan aski, izanen. Eh, hor, momentuz lan egiten du errikoetxeak, lan egiten dute elkarteak, lan egiten dute militante feministak eta, eta beste militanteak ere, lan kolektibo horrek du, du indarra. Eldu den urteko ikusi beharko da eh, errikoetxearen artean, menen baita estatuarekin eta, eta elkarteekin, nola, nola antolatzen alko den hori, zena egia, egia da lan pizua dela, uh, eta, eta berdela etengabe eraman, eta, eta beraz hori hori guzia aurten antolatu da manera batez, ganden urtean beste manera batez mm. antolatua izan zen, eta helduen urtean, zer besten bilana egin ondutik, eta hola pasatzen da gai guztientzat bestentzat, beharko da behitz eh, bildu, ikusteko nola antolatzen den ondoko urtea, urtengo ondorioak atera, zer hongi martxa den, zer hmm. ez, eta, eta zer lan suposatu duen bakoitzaren zat. Aurten Iruñako ordezkaritzarik ez da Baionan izango, justuki Iruñako Sanfreuniekin ber egunetan egiten baitira Baionako pesta horiek, Eh, ez dakit, jende gutxiago izanen da eh, San Ferminengatik gatik eh, edo zuentzat ez du trabarik egiten tokatzea iruineko San Ferminekin batera. Ranebeita, eldun urtean data hau atxikiko da edo itzuliko da betiko datara? Hoi ere ikusi beharko da, data baitzen ere galdegai bat zerbait Olim, eh, Olimpiar jokoengatik, ez? Bai, ba, ordan, bai, Olimpiar jokoengatik eginda auto hori, baina jadanik ganden urtean aipatu dire aipatu delarik uh, zer eh, moldatu behartzen bestetan data galdera bat zen ere. Eta orduan hor ez da autorik izan uh, Olimpiar jokoek uh, eragin dute auto hori, baina menturaz heldu den urtean hori ere aztertu beharko da. Han, ikusi beharko da, ean eh, data horiek diren eh, e-, egokienak, zenta San Fermin, egia da San Ferminekin, azteko bada, Bayonako bestak San Fermineko ondo, ondotik datoz, eta handik eh, handituzte erroak, eta aurten ezin izan ditugu antolatu usaian guk Iruñan hmm. egiten ginitunak, eta Iruñarrak etortzen zirelarik Bayonarat hori egiten ziren ekitaldiak eta hori atxikiak gira, eta beraz ikusi beharko da, heldu den urtean, dateren arabera hori nolako deatzen du. Azken galdera Josu Arremundegi, ez dakit, baduzu beste eta aionako bestetan ekitaldiren bat, beti markatuak gorriz eta utxe egiten ez duzun bat? O, badira... Badira, Zuretzat, pertsonalki? Andana bat, andana bat badira, baina eganezak eh, ezake besten eh, etxiera. Besten etxiera, zenta hori izaten da, momentu bat uh, erriko etxea intzinean, non ba, azken, azken minutuetan o, pasatzen diren bestetako oroitzapen, oroitzapen guziak eta itzordua hartzen den dator ondoko urte arte eta eta ara, beste itxiera hori momentu polita eta unkigarria izaiten da. Horrein di bada denbora beste itxiera horrentzat, hiru egun gelditzen dira, beraz eh, ongi pasa zuk ere, eta mila esker ona urbildurik Jose bai baiunako tetxia. Mila esker eta ongi pasa zuek ere.